Aşkın ile meydana geldim ya Resulallah Aşkın ile meydana geldim ya Resulallah Dedin ile devrana girdim ya Resulallah Dedin ile devrana girdim ya Resulallah Başa tiksine ürüyan, gözü yaşlı ciğer pürüyan Başa tiksine ürüyan, gözü yaşlı ciğer pürüyan Canım yoluna kurban, kıldım ya Resulallah Canım yoluna kurban, kıldım ya Resulallah Başa tiksine ürüyan, gözü yaşlı ciğer pürüyan Başa tiksine ürüyan, gözü yaşlı ciğer pürüyan Canım yoluna kurban kıldım ya Resulallah Canım yoluna kurban kıldım ya Resulallah Zikrullah'ın asarı terk ettirir ağyarı Zikrullah'ın yazarı terk ettiri ah yarı Aşıkların hem yarı gördüm ya Resulallah Aşıkların hem yarı gördüm ya Resulallah Başa tık sine üryan, gözü yaşlı ciğer püryan. Başa tık sine üryan, gözü yaşlı ciğer püryan. Canım yoluna kurban kıldım ya Resulallah. Canım yoluna kurban kıldım ya Resulallah. Başa tık sine üryan, gözü yaşlı ciğer püryan. Başı tiksine ürüyan, göz yaşlı ciğer pürüyan Canım yoluna kurban, kıldım ya Resulallah Canım yoluna kurban, kıldım ya Resulallah Lütfundur her dem ona, kim gide haktan yana Lütfundur her dem ona, kim gide haktan yana Cümle muhtaçtır sana bildim ya Resulallah Cümle muhtaçdır sana bildim ya Resulallah Başa atık sine ürüyan Gözü yaşlı ciğer pürüyan Başa atık sine ürüyan Gözü yaşlı ciğer pürüyan Canım yoluna kurban Kıldım ya Resulallah Canım yoluna kurban Kıldım ya Resulallah Başa tiksine ürüyan, gözü yaşlı ciğer kürüyan. Başa tiksine ürüyan, gözü yaşlı ciğer kürüyan. Canım yoluna kurban, kıldım ya Resulallah. Canım yoluna kurban, kıldım ya Resulallah. Zatına doğru özüm, atılmıştır can gözüm. Zatına doldu özüm Açılmıştır can gözüm Hakifa yine yüzüm sürdüm ya Resulallah Hakifa yine yüzüm sürdüm ya Resulallah Başa tık sine üryan gözü yaşlı ciğer püryan Başa tık sine üryan gözü yaşlı ciğer püryan Canım yoluna kurban kıldım ya Resulallah Canım yoluna kurban kıldım ya Resulallah Başa tık sine üryan, gözü yaşlı ciğer pürüyan Başa tık sine üryan, gözü yaşlı ciğer pürüyan Canım yoluna kurban kıldım ya Resulallah Canım yoluna kurban kıldım ya Resulallah